أتلمح, المح يا أخي فجرا جديدا يا يدعى السعر أتلمح المح فتيا نور مشبوب السنابك أتى المح يا أخي الفجر جديدا يا يبعث السحر Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo ne imamo ništa s ovim i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovi grešaka klonite i kogod vam dođe jer ovi dolaze, napasni su i dolaze i dave se ovdje pomoći koga mogu da uhvate i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zastrašuju i zastrašuju pa moraju da prihvate njihove للأعداء والقبر هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا شعبي يعد الموت للأعداء والقبر هو الشعب Ako vam se takvi pojavi, znajte da nosi sa sobom ove dvije greške. I odmah im recite da su tu pogriješili i klonite ih. I klonite ih. I čuvajte se, jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan, međutim to nema ništa, nišći i nikakve veze nikad. شعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب بالدم النصرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا da onaj ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr da je i on kjafir. Iako smatramo da većina židova i kršćana su ne zna, ne znali. Pa su kjafiri zato što ne, ne znali. Ali ovdje nas to ne interesuje, nego gledaj. Gledaj na što spušta šejh Abdullah ibn Abrahman od Basin. Na što spušta pravilo kore tekfiri kjafir. Vi znate da tekfiri ima koji pišu čak testire određene ajete pa kažu nisu svi židovi kršćani šta kaže a to smo učili po Beogradu i Zagradu učeći od najvećih četnika i ustaša o islamu od njih naučili da nisu mi oni svi kjaši. الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, mi smo hvala Allah subhanahu wa ta'ala završili ono dijelo koje sam vam pokazivo ovdje od šeha Hamid bin Atika rahmetullahi alaih u kojem smo spomenuli znači obaveznost el vala val bara prijateljovanja sa muslimanima i izražavanja neprijateljstva prema mušicima i kafirima u kojoj smo vidjeli koje su to stvari koje musliman mora imati na umu kad živi među mušicima i kafirima, kad živi u sredinama gdje provladava širki kuf i zatim smo spomenuli stvari koje izvode izvjere, zatim smo objasnili kad insan ima uzr i opravdanje ako izrazi pokornost i saglasnost sa kafirima u njihovom kufru i širku a kad ne ima opravdanje zatim smo objasnili šta znači potlačenost i kako je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio potlačenost u svojoj knjizi i koji su to koji su potlačeni zatim smo objasnili koji, koji, je, koji i kakav boravak među mušnicima je zabranjen i koji imaju uzr ako borave među mušnicima a neće da učine hijđu ko smije boraviti i živjeti među mušnicima pa smo rekli da je to onaj koji ispoljava svoju vjeru i izjašnjava se tako, u svojoj vjeri i odreće se vjere mušlika pa smo objasnili šta znači ispoljavanje vjere pa smo objasnili da oni koji ne mogu da ispoljavaju vjeru a žive među mušicima taje svoju vjeru i ne smiju mušicima da se suoče sa njima da im kažu da se odriču njihovi širka i kufra da je njima važiv da učine hijđru a ako ne učine hijđru a mogu da im je to haram takav boravak haram, a ako ne mogu da onda spadaju one koji su potlačeni i koji će Allah stanova tajara e, kojima će Allah stanova tajara kako kaže u ajetu sure Nisa sigurno oprostiti kojima će Allah stanova tajara sigurno oprostiti ukoliko su potlačeni i nemaju mogućnosti da napusti to mjesto pa smo spomenuli na kraju propis hijre za ovakve ljude koji mogu da učine hijru i rekao da je hijra ostala do sudnjeg dana to je ukratko ono što smo sve spomenuli u toj knjizi. Tu knjigu za Allahovu pomoć neka braća kod nas prevode pa će mi biti drago i zadovoljstvo znači kad bude prevedena da vam svima to podijelimo da imate to, da možete se uvijek pratiti i pročitati. Većina tih stvari koje smo ovdje govorili je snimljena možete se vratiti i poslušati iako to nije isto, je tako ono što su oni govorili, nekad malo se odmaknemo od onoga što ima u knjizi, ali nismo išli daleko, uvijek je to oko toga. Tako da se može svako uvjeriti u ono čemu mi pozivajmo i kakva je naša dava. Ovo namjerno spominjem čemu mi pozivajmo kakva je naša dava, zato što oko ove stvari kruže razne priče, nagađanja i tako dalje mnoge stvari mnogima vjerovatno nisu jasne. Zato što naš način i ono što posebno ističemo mnogima liči na neke dave i neke daje koji pozivaju neispravno, koji dolaze sa određenim propisima i novatarijama i tako dalje. Uglavnom, vi znate da onog trenutka kad smo osjetili potrebu da treba razjasniti pojmove kufra i imana i da treba da se svati ko su mu'mini ako kafir zato što Allah subhanahu wa ta'ala nas tako podučava da to nije isto efe men kane mu'minen ke men kane fasika la jestavu zar je onaj koji je mu'min isti kao onaj koji je fasik nisu isti efe neđa'alu muslimine kel muđinimin ma lekum kefe ta'mun zar da učinimo muslimane kao muđrime, kao zločince šta vam je, kako to vi prosuđujete nije to isto i Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da put mu'mina i put kafira je jasno objašnjen u Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين mi tako detaljno objašnjavamo svoje ajete da bi postao jasan put nevjernika, je tako? Da bude jasan put nevjernika. Pa mora biti jasan put nevjernika. Mora se zna, jasno znat ko su nevjernici, je tako? A Allah subhanahu ta'ala isto tako detaljno objašnjava i pojašnjava put vjernika i koje su osobine vjernika. I na samom početku smo to spominjali. Osobine vjernika koje su bile osobine vjernika oni prvi ostale su osobine vjernika do sudnjeg dana osobine kafira koji su bile osobine kafira onih prvi ostale su osobine kafira do sudnjeg dana osobine munafika koji su bile osobine munafika onih prvi ostale su osobine munafika do sudnjeg dana kad smo to počeli objašnjavati onda smo se našli tako, na meti na meti onih koji su nas počeli kritikovati samo zato što su počeli govoriti o ovim propisima zato što je za ime iman i za ime kufr najviše propisa vezane i, na dunja, i najvažniji propis su vezane za to i na dunjaluku i na ahiretu je tako? ko ti je mu'min, ko ti je brat koga imaš obavezu pomoći koji je kafir, koga se moraš odreći protiv koga moraš izraziti neprijateljstvo na ahiretu najviše propisa vezano za to, je tako? vezano za kaznu za nagradu, za prijetnju, za obećanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači puno propisa vezano za ovaj imen. I ova imena se mora razjasniti i mora se pojasniti. Je tako? Međutim, naišli smo na osudu i naišli smo na razne priče. Je tako? Pa su nas zbog toga počeli prozivati da smo tekfirdžije, da smo haridžije, da smo ovo, da smo ono i tako dalje. I napadaju nas. Dok u isto vrijeme isti ti koji nas tako napadaju, ne napadaju tako žestoko na kafire i na tagute i na mušrike i ne žure tako da se odreknu kafira, mušrika, taguta tako. i nije sad samo ta strana ima sad i druga strana tako. oni koji su zalutali po pitanjima imana i kufra i pretjerali u tom pogledu i nije nas nimalo mi nije teško da kažem da su pretjerali I cilj mi je večeras da objašnjavanjem ovih nekih stvari, odnosno želim večeras da, pokaž, da ukažem na najvažnije greške takvi, da shvatite i da postane jasno da nismo od njih. I to mi je obaveza, šarijetska obaveza. Jer ako se nekome učini da smo i mi na to isto menheđu i da pravimo iste te greške u menheđu tekfira, i objašnjavanja <coughs> pojmova imana i kufra, onda nastaje problem, je tako? A vidjeli smo od poslanika sallallahu alaihi wasallam kad god se nekome učini nešto da je vezano za tebe, je tako? nešto od sumnjivi stvari da je Resul sallallahu alaihi wasallam zvorio da zatvori ta vrata i da prekine tu priču je tako? pa kad su ga sahabiri vanullahi alaihi vidjeli sa ženom koja je bila pokrivena je tako? on je stao i zaustavio ih i objasnio im da je to njegova žena. Zbog čega? Da se utoni svaka smutnja. Prema tome na neki način obaveza da kažemo, da ukažemo na greške onih koji su pogriješili u menheđu tekfira da bi se shvatilo istog trenutka da nismo na tom menheđu i da se odričemo tih greški da se odričemo tih greški zašto? zato što oni koji pretjeraju u tekfiru nisu nimalo dalje od pravog puta i nisu nimalo boljoj, u boljoj poziciji u odnosu na pravi put od onih koji su pobjegli skroz od tekfira i neće ništa od tih propisa da objasne. Iz raznih razloga, nećemo sad ulaziti u to. Koji žele skroz da zatvore ta vrata pa da se nikako ne zna ni koji mu'min, ni koji kafir i da sve to ostane pomiješano i da ništa ne ostane nerazjašnjeno i da ostane nejasna situacija u kojoj svako može da udovoljava svojim strastima. A kad se propisi izdefinišu, onda je gotovo, završen, zatvorena su vrata strastima. Svako ima izbor ili da se drži propisa ili da jasno krši ti propis. Pa, je Resul sallallahu alaihi wa sallam upozorio na svako pretjerivanje. I ovi drugi su se ukomili na, na nas, je tako? Pa i od ovih drugi su sigurni i taguti, ušvici i nemaju nikakvu zijeta ni uznemiravanja sa njihove strane. Nego opet mi. Pa i jedni i drugi sa ove strane i s ovog aspekta šta imaju veliku sličnost sa Haridijima za koje je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao šta? Da će ostaviti ehlul eusan. Je tako? Obožavao se idola i kipova a da će napadati na ehlul iman. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od ehlul imana i od onih koji su na uput. Zato ću iskoristiti za Allahovu pomoć, da ukažem na ovo, na svako pretjerivanje. Jer Rasul sallallahu alaihi sallam zabranio bilo koje pretjerivanje u vjeru. Iyakum wal gulub, fa innama heleke men qavlakum, au ahleke men qavlakum, al gulubu fi din. teško vama i pretjerivanje ili dobro se pazite svakog pretjerivanja jer one prije vas je uništilo pretjerivanje u vjeru pa je Resul sallallahu alaihi sallam posebno zabranio pretjerivanje u čemu posebno u tekfiru posebno zabranio pretjerivanje u tekfiru je tako i upozorio na to i upozorio na to U brojnim hadisima Imam Buhari bilježi poglavlje gdje kaže poglavlje kada kaže musliman svome bratu o kafire da to zatiče jednog od njih odnosno spušta se na jednog od njih i onda bilježi hadis od Ebu Hureyra radijallahu an e, men qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma ko kaže svome bratu o kafire jedan od njih zanoći sa tim, odnosno to se vrati na jednog od njih. Dalje, hadis od Sabit ibn Dahaka, isto u istom poglavlju bliži imam Buhari, gdje kaže <coughs> duži hadis, ali na kraju tog hadisa kaže la'nul mu'mini ke qatlihi. Ko proklinje, proklinje mu'mina kao da ga je ubio. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ke qatlihi ko mu'mina optuži za kufr, to je isto kao da ga je ubio. To je isto kao da ga je ubio. U brojnim hadisima, posebno upečatljiv hadis, gdje Resul sallallahu alaihi sallam upozorava na pretjerivanje u tekfiru, je tako, i pogrešnom tekfiru, i u žurbi da se muslimani optužuju za kufr i širk, gdje kaže u hadisu koji bilježi imam tabarani u kebiru, atahawafu alaikum ahwafu ma atahawafu alaikum ili u tom značenju znači najviše se bojim za vas Rajul jakra'u l-Qur'an hatta beda alaihi bahđatuhu čovjek koji uči Kur'an sve dok na njemu se ne pokaže ljepota Kur'ana sve dok se na njemu ne vidi tragovi tog učenja Kur'ana ne vidi ljepota učenja tog Kur'ana. Wa kana ridahu al-islam. I njegovo odjelo bude islam koje nosi dokle Allah hoće. A onda in salahamin. A onda izađe iz tog odijela islama. Šta se desi? Izađe. In salaha kao zmija kad izađe iz svoje kože. Izvuče se iz toga. Ispadne iz toga. izađe iz toga. Vasa'a ila žarihi, a zatim se okrene na svog komšiju. أذاتين bi sejf, sa sabljom. سسابلهم ورما bi širk i optuži ga za širk. Kaže Hadejfe Tubnul Jeman koji prenosi ovaj hadith, kaže ja Rasulullah, ejuhum ahakku bi širk, ejuhum evla bi širk. Ko je preći da bude mušrik? Al mermi, ani rami, onaj koji je optužen ili onaj koji optužuje za širk. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, bel je rami. Čak šta više, onaj koji optužuje za širk, on je preći da bude mušnik. On je preći da bude mušnik. Ovaj hadis također spomnje Ibn Kathir u povodu tefsira ajeta vatla alaihim nebe alladhi atejnaho ajatina fan seraha ajete priču o onome kome smo mi dali svoje ajete pa ih je napustio in selaha izvuko se iz njih skinuo ih sa sebe da tako kaže pa su ovo teška upozorenja i velika upozorenja zašto? zato što je kad nekoga nepravedno mu'mina optužiš za kuf ili za širk to je kao da si ga ubio zašto kao da si ga ubio zašto? zato što ga optužiješ za riddet A Resul sallallahu alaihi sallam kaže Men beddele dinehu faqtulu Ko promijeni vjeru ubijte ga Tako Zato što se okružio za ono Radi čega treba da se ubije Jel tako? Ako se ustanovi to da je to tako A ubijstvo Ubijstvo mu'mina Namjerno ubijstvo mu'mina Je grije Koji Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Toliko Prijeti za taj grije i takvu kaznu priprema da su mnogi pomislili da je to dijelo kufra šta ubijstvo mu'mina ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كوبي مؤمنا ناميا ونجوا كازنا جهنم خالدا فيها وكوي شديتنا برد وغضب الله عليه ولعنه يا الله سلام قال السرديو يفرق له وأعد له عذابا عظيما يبربريميو يمو veliko ogromnu kaznu E sve je ovo isto i za tekfir i za tešrik. I za tekfir da ga smatraš kjafirom ili da ga optužiš za tešrik. Isto. Isto je to. Zato ovdje mora biti insan šta? Obazriv i opreza da ne pretjera u tom pogledu. Kao što su pretjerali. Kao što su pretjerali oni koji su pretjerali pa nas proglašavaju kafirima i morcedima. I nas smatraju kafir. Zaboravljajući na ulemu i ehlu sunne, koji se ne odnosi tako prema tekfiru. Gdje kaže Kadi Iyad u svom dijelu Ašifa kaže mora se biti oprezno kod tekfira onih koji imaju neki tevil znači zbog nečega imaju zapali su u dijela širka ali ne zato što znači sa tevilom u osnovi se drže islama ali su pogriješili protevilili i protumačili dokaze drugačije mora se zastati zato što je tekfir mu'mina muvahida opasna stvar bolje je greškom ostaviti hiljadu kafira u životu nego greškom proliti koliko je častšica od hijjame muslimanske krve znači nije jedno, jednog muslimana ubiti ne bolje hiljadu kafira da ostane u životu greškom nego da proliješ krvi ko što je u čašci hijjavi muslimanski i tako se odnosi tako se odnosi prema ovim krupnim pitanjima oni koji nas nepravedno je zulme i zbog svoje bolesti i zbog svojih grešaka u menheđu tekvira koji su nas proglasili kafirima već i tako se odnose prema nama pozivamo da saslušaju gdje su im gdje su pogriješili i da se pokaju i da se vrate na menhe džahlu sunneta na kojem su doskora bili pogriješili su u dvije važne stvari i dvije velike stvari i dvije velike osnove a to je put svih novotara svi novotari kroz čitavu istoriju šta su uradili prvo dođu i izmisle neki nov, neku novu osnovu u vjeru. Je li tako? Sami nešto skontaju i kažu ovo je osnova vjere. A to ne bude osnova vjere. Ili izmisle neku pravilo u vjeri. Ili im se učini da, da je to pravilo u vjeri. A onda kogod to pravilo ne prihvati, oni ga tekstuju. Oni ga protekfir i to je put svi novota a sve je svode se na što na Haridije na Rafidije a tako na Kaderije i na Murđije sve novotarije svode se na to na Haridije na Rafidije na Kaderije i na Murđije svi su došli sa nekim svojim pravilima misleći da je to nekakav važno pravilo koje su oni izdefinisali u vjeri a onda ako ne prihvati to pravilo uglavnom su ga smatrali zabludjelim, zalutalim i tekfirili ga pa sad ispadne da to pravilo koje su oni izdefinisali postane važnije od Allahove knjige i šerijata čitavog i, Muhammed, i sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Pa kad su Haridžije izdefinisali da je iman jedna cijelina i da se ne dijeli, to im je postalo važnije. Iako to nigdje ne stoji u Kur'anu i sunnetu Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam. To im je postalo važnije od čitave Allahove knjige i sunnetu Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam. I kogod se sa njima u tome nije složio, tekfirili su ga. A onda iz toga proizilazi da neko ako učini neki mali grijeh, grijeh učini, jel tako, odnosno veliki grijeh, ali učini grijeh, Je tako? Da izašao iz izvjer. A onda bi došli i stvari koje nisu uopšte grije, proglašavali da su grije, pa ko i njih učili, opet ga smatrali kako. I čudne stvari o njima. I čudna kazivanja istorija njihova je tako čudna i isprepletena. Čudni, čudna ljudska vidjeća. Da bi došle mu atezile, je tako? Odnosno jedna od osnovnih novotarija umjesto kaderije mu'tezile ili neko nabraja pet je neko četiri mu'tezile da bi došli sa svojim nekim pravilom je tako neko svoje meselo su izmislili neko pitanje svoje izmislili šta došli su i izmislili da je Kur'an stvoren i onda kogod neće u to da povjeruje šta su radili sa njim tekfirili ga šta su radili sa njim ubijali ga zlostavljali, mučili, zatvarali, proganjali. te braću, ono što su sami iznisli, postalo je preći od šehadeta samog. Postalo je preći od čitavog Kur'ana. Od samog Kur'ana i od suneta Rasula sallaha i sallam. Kad bi došli čovjeka da ispituju, nis ga pitali ni za šehadet, ni za namaz, ni post, ni zekat, ni hađ, ni džihad ni za akidu, ni kako vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, ni svojstva, ni zašto nego je li Kur'an stvoren ili nije. Pa na kraju je ta fitna i propala tako. Kad su doveli jednog od šejhova, kaže, dobro, ja ću vam odgovoriti, ali mogu li ja postaviti jedno pitanje? Može. Kaže, je li tako Resul sallallahu alaihi sallam ispitivo ljudi? Ovaj mora reći da nije. A je li tako Ebu Bekr radijallahu an, kad hoće da ustanovi nekoga, je li musliman ili nije ili murted, pitao ga to pita. Nije. A je li Omer radijallahu an? Nije. A je li Je li Ali? Nije niko od njih radijallahu an. Pa kaže, ono što nije Resul sallallahu alaihi sallam smatru osnovom vjere. I što je sebi dopustio da propusti. Je tako? Da ne iskušava ljude utar tome. I Ebu Bekri, Omar i Osman i Ali i svi nisu, znači, dozvolili su sebi da propuste to i da na tome ne iskušavaju ljude. Vi ste to učinili, šta? Temeljem, osnovnim pitanjem u vjeru. Radi koje tekfirite ljude i ocijecate im glavu. Da bi u tom trenutku halifa koji je bio, da tako, abasijski halifa, shvatio koliko je to promišao. E tako u novotar. Izmisli pravilo i onda ko im najidje na to pravilo i ko neće da prihvati to njihovo pravilo, tako su prema njemu odnosi. Tako su ovi došli do pravila. Do pravila koje imam Muhammed ibn Abdul Wahab spominje kao stvar koja izvodi iz vjeri. I kaže, ko ne tekriri mušrike i smu, sumnja u njihov kofr, ili smatra njihov medheb ispravnim, učinio je kuh. i sami kefir. Pa su odavde izdefinisali pravilo ko ne tekfiri kafira i on je kafir. Ovo pravilo šta je ovo? Istina. Ovo pravilo je istina. Tako? Ko mušrike ne tekfiri. Tako? Ili sumnja u njihov kuh. Ili smatra njihov put ispravni da je sam kafir, o tako? Ovo je braće istina. Ali oni su uzeli ovo pravilo. Pa onda uzmu muslimane i kažu koji ne tekfiri i on je kafir. I onda su uzeli ovo pravilo. I učinili ga od samog šehadeta. Znači učinili ga osnovom vjeri. Najvažnijom stvari u ovoj vjeri učinili ga ovo pravilo temeljem vjeri. Tako. I onda poslije kogod nekog kafira koji su oni zamislili da je kafir ne protekviri i on je kafir. I greška je ovdje glavna šta? Što se ovo smatra osnovom vjere, a nije osnova vjere. Znači smatra se temeljem vjere, smatra se šehadetom samim. A nije tako. Jer I sam šejh Mohamed ibn Abdullahab i učenjaci Neđda nisu to pravilo tako gledali na njih. Iako su ga općenito ovako izgovarali, govorili ko ne tekvir kafir, i ne kafir, to tako, i učenjaci prije njih koji su spominjali to pravilo, nisu tako uvijek to primjenjivali. Nego se vidi iz primjene tog pravila da se odnosilo samo na neke stvari. Na neke stvari. Na one koji se ne pripisuju islamu. Nikako ne smatraju sebe muslimanima i neće da budu muslimani, jel tako? Da se odnosilo na one koji bi došli sa dijelima otvorenog rideta širka i kufra. Jel tako? Pa kad takve ne bi smatrali kafirima, onda bi praktično tjerali šta Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha alaihi sallam u ulaž. Ili bi se suprostavili i džmau, konsenzusu čitavog umeta da je takav kafir. E u takvoj situaciji ko neće, i takvog mušrika ko neće da protekviri, šta? Ili se jasno. Pa tako. A kad dođemo do dijela i do stvari oko kojih se razilazimo u pojmanju, da li su uopšte od dijela širka i kufr? Ili su možda stvari koje tek vode širku ili kufr? Ili su možda stvari na koje, iz kojih obavezno proizilazi ili iz kojih može proizaći širki kufr, onda se ne može ova pravila odnositi na to. Ne može odnositi na to. Pa ću mo spomenuti, kao što su spomenuli. Šej Muhammed ibn Abdul Wahab kaže ko ne tekfiri mušrike, ili sumljam njihov kufr. Mušrike, vraća, mušrike. Nije ko ne tekfiri muslimane. Nego mušrike. I smatra njihov mezevi ispravni kaže isto tako. murtadi nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se razišli, je tako? U svom riddetu. Nisu svi isti riddet učinili. Imam ja poznato. Neki su slijedili Musailemu Musailemu el kedaba lažova, je tako? Neki su se slijedili el esved el ansija neki su slijedili ovoga i onoga smatrali ga poslanikom. Neki nisu ništa od toga, samo nisu htjeli da daju zekijat. Odbili su zekijat od vađiba islama, pa tako, od ruknova islama se odvjeru. Šta, zeka? Pa ih je sve Ebu Bekr radijallahu an smatrao mušicima. Smatrao ih mušicima. Ovi koji su slijedili Museilemu, Esved al Ansija i tako dalje, za Zamiha kaže ovde da su iđma u Leme da su oni svi bili mur, murtedi. I kaže ko sumnja u njihov riddet i on je kafir. A nije spomenuo u ovom kontekstu šta? One koji su odbili da daju zekijat. Zašto? Jesu li one bile murteli? Jesu. Ebu Bekr se isto prema njima odnosio kao prema murtelima. Ali zašto ovdje nije spomenuo ko njih nije smatrao? Zašto? Zato što mnogi učenjaci takve koji nisu dali zekijat nisu smatrali i ne gledaju na njih kao murtede, tako? I mnogi spominju u svojim dijelima to. O tako? Pa su smatrali da imaju ozir zato što su skoro bili prihvaćeni islam. I tako, tako govor imam nebevi u komentaru ovaj, muslimovog sahiha. Zato ovde kad kaže ko sumnja u njihov kofr i onaj kafir ne spominje oni koji su, nisu dali zekat, nego spominje oni koji su slijedili mu sejlemu, esvedelansije i tako dalje odnosno ovdje samo spominjemo selam. Razumijete, braći? Zato što oko ovih koji nisu dali zekat, nema iđma da su svi bili morceri. Nema iđma. Nisu svi muslimani složni kod toga jesu oni bili mortedi ili nešto drugo. Svatate, braći? Pa pogledajte to odnosa. Pogledajte onog učenjaka na koje se pozivaju ovi kad redo, redom tekfire i suho i sirovo. Pa dalje, kaže šejih Ebu Batin, rahmetullahi alaih, svi muslimani su se složili da onaj ko ne tekfiri židove i kršćane ili sumnja u njihov kufr, da je i on kafir. Iako smatramo da većina židova i kršćana su neznatni ne znali Pa su kafiri zato što ne, što ne znaju. Ali ovdje nas to ne interesuje, nego gledaj. Gledaj na što spust, spušta šej Abdullah ibn Abdurrahman ibn Batin. Na što spušta pravilo kone tekfiri kafira. Nije ništa uzovo još spomenuo. Nego, ko ne tekfiri židovi kršćani sumnja u njihov šir i kuh. A takvih ima kod nas. Vi znate da takvih ima kod Koji pišu čak testire određene ajete pa kažu nisu svi židovi kršćani. Šta? Kažir. A to su naučili po Beogradu i Zagreb. Učeći od najvećih četnika i ustaša o islamu. Od njih naučili da nisu mi oni svi kažir. Pa nam to onda hoće da nas tome nauče. A Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno ulema islama, nas podučava i na osnovu Kur'ana i hadisa šta? Da onaj ko takve ne smatra kafirima, da i on u stvari kafir. Da i on mora se ti otpadni. Pa kaže, šeh, šehul Islam ibn Taymi, rahmatullahi alaih, kaže, onaj ko psuje sahabe ridvanullahi alaih, ili nekoga od njih, i još usto doda da je Alija poslanik, ili da je Alija ila, božanstvo, ili da je Džibri pogriješio, šta je pogriješio? u donošenju objave umjesto Ali donio Muhammedu sallallahu alaihi sallam kaže nema sumnje u njegov kufr čak šta više nema sumnje u kufr onoga ko ovakvog ne tekvi ne tekvi pa gledajte gdje spominje to pravilo i uz kakve stvari spominje to pravilo kaže zatim ko tvrdi da su svi ashabi učinili riddet nakon, Allaho, nakon smrti Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam osim malog broja njih koji ne dostižu više od deset i da su svi fasici nema sumnje da je kafir ovaj čak šta više nema sumnje da je kafir i onaj ko sumnja u njegov kufr pa vidi gdje to spominje kod krupnih pitanja riddeta i otpadništa očito otpadništa i očitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Očitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Kaže šeheh Islam ibn Taymi rahmatullahi alaih. Prenošeći od Muhammed, prenošeći od Muhammed ibn Sahnona, jednog od imama Malikijskog mezheba, sljedbenika imama Malika, kaže, svi učenjaci su se složili da onaj ko pogrdno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam, mi kažemo psuje ga, pogrdno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam da je kafir, i da je njegov propis kod učenja kod imama da se ubija i ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir ko sumnja u njegov kufr da je i on kafir kaže isto tako što je kod sam ibn Temir Rahmatullahi Ali kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko ne slijedi vjeru islam kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko slijedi vjeru islam ili sumnja u njegov ko ne slijedi vjeru islam i sumnja u njegov kufr zatim ukazuje na drugu stranu pa kaže šehekul islam Mohamed ibn Abdullahab ima oni koji kažu da onaj koji izgovori šehadet da ga ne smiješ tekfirit nikak ne može biti kafir nikak kogod izgovori šehadet kaže ovaj mora pogaziti ovo što je rekao. I mora doći u kontradikciju, u kontradiktornost. Je tako? Ne može ovo pravilo do kraja primijeniti. Zašto? Ako mu dođe neko ko negira proživljenje, šta će? Mora reći za njega da je kafir, iako izgovara šehade. Ili, dođe, iako izgovara šehadeta oba dva, ili tako, ili izgovara šehadete, negira poslanstvo nekog od poslanika koji su spomenuti u Kur'an da su poslanici. Šta će? Mora ga protekvirati, jel tako? Bez obzira što izgovara šehade. Ili o halal iz ili nešto drugo, mora ga smatrati. Ne mislim, kaže ovde, da će ovaj koji je ovo rekao. Šta je rekao? Da ne smiješ tekvirati onoga ko kaže la ilaha ilallah. Ne mislim, kaže, da će zastati da protekviri ovakve, kao što sam spomenuo, jel tako, malo prije, ne mislim da će zastati ovaj u njihovom kufru. Osim ako se uzoholi i za inati, osim ako se uzoholi i za inati. Pa kaže, ko izgovori dva šehadeta i kaže da sad izgovaranju ti šehadeta da mu ništa ne škodi. Je tako? Ili kaže, ko dođe sa dva šehadeta i klanja namaz i posti, ne smije se tekfirati makar ibadet činio nekome drugom mimo Allaha. Kaže, ovaj ovako ko govori, on je kafir. Zašto? Zato što onaj koji izgovara šehadet, klanja i posti. Ako učini ibadet nekome drugom mimo Allaha, šta? Kafir je bez ikakve sumnje. I onaj ko sumnja njegov kufr, i on je kafir. Zato što ovaj koji ovo kaže, tjera ulaž Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tera ulaz idžma čitavog ummeta. Kao što sam malo prije objasnio. Tekstovi Kur'ana i Sunneta po ovom pitanju su brojni i po ovom pitanju postoji idžma svih muslimana. Nema nikakve sumnje. Ali strasti zasvjetljuju. Ali strasti zasvjetljuju. Ovo je šta? Osvrt na one koji tekfir sam posebi smatraju pokuđenim i odvratni, je li tako? A tekstil sam po sebi nije pokuđen. On je šarijatski propis. Tekfir je pokuđen onda kad se griješi u tekfiru i kad se pretjera u tekfiru. Je li tako? Kao što ni post sam po sebi nije pokuđen. Kao što ni jedan drugi ibadet nije sam po sebi pokuđen. Ali ako se u tebe pretjera, ako se u tebe pretjera, onda postaje pokuđene. Postaje neispravno. Jel tako? Kaže dalje. Pa ovdje zapazite ovu stvar. Zapazite ovu stvar. Kaže zato što tjera ulaže Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha alaihi sallam i zato što se suprostavlja i džma'u konsenzusu omne. Pa to je mjerilo gdje se primjenjuje ovo pravilo. Onaj ko neće da protekfiri kafira kojeg je protekfirio Allah subhanahu wa ta'ala. I poslanik sallallahu alaihi sallam, jasnim i očitim dokazim, on u tom slučaju šta? Tjera Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam u ulaš i konsensus muslimana. I naravno da onda na njega slijedi ovo pravilo ko ne tekfira <clears throat> kafira, da i on kafir, na njemu će se onda primijeniti. Kaže, kad je jad u svojoj knjizi, je tako, šifa, gdje govori o tome pa onda kaže da, da oni koji negiraju rububijet Allah subhanahu wa ta'ala braćo, svatate šta znači negiraju rububijet kao što su komunisti, jel tako? oni koji negiraju rububijet Allah subhanahu wa ta'ala ili vahdanijet jel tako? Jednoće Allaha subhanahu wa ta'ala ili čine ibadet nekom drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala ili sa Allahom subhanahu wa ta'ala oni su kjafir jel tako? Pogledajte kakve stvari spominje. Ne spominje nešto što je, gdje, gdje postoji ihtimal, gdje postoje mogućnost da nije to od širka i kufra. Ili da onaj koji je to učinio, da zbog a, e, namire i nakane koji u sebi nosi, nije to njegovo dijelo širka i kufra. Jel tako? ili obožava kaže meleke ili neke poslanike ili šeitan ili sunce ili zvijezde ili vatru i tako dalje od mušrika Hinda i Sudana i tako dalje ili smatraju da uz Allaha još neko raspolaže i upravlja svemirom i tako dalje i te stvari spominju oni je tako u, to, u tim slučajevima se primjenjuje ovo pravilo šta ko ne tekfir kafira i on je kafir i on je kafir Dobro. Šta je onda pogrešno ovde kod njih? Gdje su oni pogrešni? Zato što su to stavili da je to osnova vjera. A mi kažemo da nije osnova vjera. Šta nam je dokaz da nije osnova vjera? Zato što oni sami pravi kontradiktornost svoj, svojoj tvrdi. Tako, oni kažu osnova je vjere, a onda dođu i šta uradi? Kažu ovaj prvi koji učini širk. On je mušek, je tako? mi se slažemo, ovaj koji učinio širk, on je mušrik. Dođe ovaj drugi i neće da protekfiri ovog prvog. Oni kažu mušrik. Dobro, dođe ovaj treći i neće da protekfiri ovog drugog. Ovog drugog, što nije htio protekfiriti ovog prvog. Kažu ovaj treći nije kafir. Što nije kafir? Neće da protekfiri kafira. Zašto nije kafir? Ovo je osnova vjere. Moraš da je primjeriš sad, ako je osnova vjere. Šta će onda reći? Pa ne misli se to tako bukvalno i općenito. Aha, vidi, sad se ne misli bukvalno i općenito. A rekli ste da je od osnove vjere. Onda će reći, nije ulema tekfirila nikad tog trećeg. I kažem, ako je ovo osnova vjere, onda ta ulema sva izišla iz vjere. Zato što nisu primijenili isproveli osnovu vjeru do kraja. Treća stvar, otkud ulemi pravo da ih štihadi u osnovi vjeri? Kad se sva ulema složila da nema ih štihada u osnovi vjeri. Četvrtu, otkud te pravo da se slijepo povodiš za ulemom kad je slijedjenje u osnovi vjere zabranjeno? I sva ulema se složila da nema taklida u osnovi vjere. I sve ove stvari koje smo spomenuli, šta u stvari, na što upućuju? Da ovo pravilo nije osnova vjere. Ono jest jedno od pravila i osnova, je tako? Koje se primjenjuje samo ograničeno na određene stvari. Na određene stvari. I onda su došli i primijenili ovo pravilo na nama i kažu zato što ne tekfirite šeha porču i vi ste kjafir mašal šta vam je dokaz? kaže vidiš neka ulema neć da je rekla ko ne tekfiri turske o, one tamo obožavao se kaburova je tako? i turske vojnike koji ne tekfiri da je kafir koji oni mašal Turci koji su ogrezli u obožavanju kaburova, činjenju ibadeta, direktnu ibadeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su pravi mušici. I ne samo to što su mušici, nego decenijama se bore protiv tevhida i ratuju najkrvavije borbe vode sa onima koji su nosioci ove dave bili u to vrijeme. Njih ste usporedili sa onim za koje se zna da su većinu svoga života proveli i žrtvovali na putu širenja dave teuhida i islama. I pogledajte te bolesne analogije. I pogledajte ti psihopata koji ne mogu razaznati nikakve, ni u kakve detalje ući i sve gledaju sa površine. A mi smo na početku spomenuli šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala u detalje objasnio zablude i u detalje objasnio pravi put. Za sve imaju detalje. Kako kaže Ibn Qajim, kod ehlu sunneta je uvijek pitanje, ima pod pitanje, pod naslov, ima detaljno uvijek objašnje, objašnjenje. Ništa se ne posmatra tako globalno i odjedno sve grupu imaju za sve detaljno objašnjenje u kod ehlu kod ehlu sunneta prema tome ovo pravilo nije tekst ni Kur'ana ni sunneta i nije osnova vjere nije temelj vjere nije šehadet la ilaha illallah dokaza za to je mnogo dokaza za to je mnogo jer Resul sallallahu alaihi wasallam kad mu je Ebu Muavije doveo robinju koju hoće da oslobodi Šta je pitao Resul Salani? Gdje je Allah? Ko sam ja? Kad je rekao da je Allah na ti si poslanik, pusti je, kaže, onaj mu'mine. A kako nije Resul Salani i Selem zastu da pita, dobro, a jesi li ti učinila kufru taguta? A tako? Tekfiriš li ti kafira tog i tog? Kako je Resul Salani i Selem mogao da je tako pusti? Je tako? I smatra mu'minkom. A da ne ispuni ovu osnovu vjeri i da je ne upita za ovu osnovu vjere. Ili u drugim prilikama kad dolazi čovjek i pita, a hadis je kod imama muslima u njegovom sahiju i kaže šta je sa mojim ocem u nekim predajama sa mojim roditeljima pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam u vatri vidi ova prilika ne zna se ta njegov otac je li činio širk je li umro u vremenu prije poslanstva ili poslije toga je li uspostavlja na njim dokaz ili nije Znači, pitanje je vezano za onoga kad Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, oni u vatri. Ovo, ova situacija je zahtijevala da Resul sallallahu alejhi ve sellem objasni ovu osnovu vjere. I da kaže, znate šta, je tako? Osnova je naše vjere. Šta? Da kone tekfir i kafira da i on kafir. Je tako? Je bio povod ovo, direktan povod? A Resul alejhi ve sellem nije džajz تأخير البيان عن وقت الحاجة da odgodi objašnjenje od trenutka potre, potrebi ako je to osnova vjere to je bio trenutak treba je da objasni to a nije nikad to tako objasni kako to onda osnova vjere shvatate vrat znači ovo nije osnova vjere druga stvar druga stvar stavili su to kao osnovu vjeri. Ako bi to osnovu vjeri sproveli do kraja, morali bi protekfirit imame ove davi, koji su ovo izdefinicali kao pravilo. Jer pogledajte imama Mohamed ibn Adulahaba, kako piše pismo, gledajte pismo. Kaže mojoj braći, Esselamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, nazivaju selam. A tako? Kaže braći, naziva im selam, a onda kaže, spomenuli ste riječi šeha, misliš šeha ili slame ime tajmije. Ko negira tako, tako neke stvari, jel tako, a uspostavljen je nad njim dokaz. Hoće da kaže da oni smatraju da svakome treba iznijeti dokaz, čak i onome ko čini veliki otvoreni, veliki širk, jasni širk. Jel tako? Pa kaže, ovo je čudno. Odnosno, A uspostavljen je nad njim dokaz. I da sumnjate, pisali ste mi, jel tako, pišete mi, da sumnjate u ove tagute i njihove sljedbenike, da li je nad njima, nad njima uspostavljen dokaz ili nije. Pa kaže, ovo je čudno. Kako sumnjate u to, kad sam vam to objasnio mnogo puta? Pa vidi, on im objasnio mnogo puta da su ovi taguti, jel tako? i objasnili mnogo puta da je nad njima uspostavljen dokaz. Je tako? I ovi još uvijek sumnjaju u pogledu tih taguta i oni opet naziva šta? Selam. Znači ne primijet sam šehol islam ovdje ne primijeni pravilo ovo ko ne tekvir i kafir i ne kafir. Prema tome šta? I oni onda kafir, tako? Ne primijeni ovdje pravilo. Kaže, ja sam to objasnio mnogo puta da je nad njima dokaz ta uspostavljen je da su oni taguti i njihovi sljedeni. Pa tako? Pa, ako pa kaže, ona je nad kim nije uspostavljen dokaz, to je onaj koji je skoro prihvatio islam ili odrastao negdje daleko, je tako? Ili se odnosi na neka skrivena manje poznata pitanja gdje nema očitog jasnog dokaza i tako dalje i tako dalje. Što se tiče osnova vjeri koje je Allah subhanahu wa objasnio u svojoj knjizi nema nikakve sumnje nego vi ne shvatate da ima razlike između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. A nije šart da neko razumi dokaz, nego je šart da se nad njim dokaz uspostavi. Jer većina, šta, dokaze ne razumije. Većina kafira ne razumije, je li tako? em tahsebu en ekferuhum jesme'una u jakilun. Zar misliš da većina njih čuje ili razumije? hum illa kel en'am. Oni su kao stoka. Bel hum ebandu sebila. Čak se više oni još oni su još većoj zabludi. I tako da Do kraja pisma gdje mu objašnjava znači izgubili bi dosta vremena ako bi redom čitali, pa na kraju mu objašnjava I kaže, kad ovo postane jasno, tako, kad ovo postane jasno onda ono u čemu se vi nalazite je kufr tako? ljudi obožavaju tagute i suprotstavljaju se vjeri islamu i tvrde da to nije ride a sve je ovo jasno i na kraju opet kaže selam i na kraju opet naziva selam ne protektiruje, je li tako? na drugim mjestima još očitije kaže oni koji obožavaju kabur kavaz ne znamo kako je, ne znam kako je njihovo stanje na trećem mjestu kaže oni koji ne tekfire tagute i ne samo da ne tekfire tagute nego ih brane i raspravljaju se za njih je tako najmanje, je, najmanje što se za njih može reći jeste da su fasici pa ih ne protekfiraju pa ih ne protekcira, reče da su fasici. Pa dalje govor da kaže, ako ne tekfirimo one koji tavafe oko kabura, bedevija i tako dalje. Zato što nema ko da ih upozori. Ovo sve govor koga? Šeha Muhammed ibn Abdullaha. A on izdefinisuje ovo pravilo ko ne tekfiri kafir. Jedan od učenjaka koji je došao, koji je ovo pravilo spomenuo, ako je ovo osnova vjere, onda ovaj učenjak nema uzora da pogriješi u osnovi vjere. A pa tako? Mora se ga protekvirati. Nema uzora. Je tako? Kako pogriješi u osnovi vjere? Ako kažu ovo prije nego što je rekao ni ja ni moji šehovi nismo znali Tevhida, mi ćemo reći pa jel ovo što je on rekao da nije znao Tevhida značilo da je sam sebe protekvirio. I bilježi se gdje da je se okupao. I kako to da njegovi sinovi nisu ostavili njegov govor onda kad je govorio, a nije znao Tevhida. Nego su sve to pomno zabilježili. Jedno i drugo, sve. I kako to da nisu raslanili šta je njegov govor dok nije znao Tevhida, a šta je njegov govor kad je naučio Tevhida. Kako to? Nego sve to zajedno spominju. Šta je ovo ako nije sve dokaz, nepobitni dokaz da učenjaci ehlo sunneta nikada to nisu smatrali šta? Osnovom vjere. Nikad to nisu smatrali osnovom vjere. Ko fina Za ovih pet minuta spomenut ću još jednu kopnu grešku. A to je da su sam tehakom suđenje ili vladanje mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, isto tako stavili šta u osnovu vjere. U sam šehade. U sam šehade. Može li se hakom biti tako osnova vjere? Vidjet ćemo da ne može nikako. Zašto? Zato što ćemo odma doći do činjenice da su učenjaci i po ovom pitanju šta? Ići ti A u osnovi vjere nema istihad. Pa šta su došli? I rekli da kadija, koji inače sudi po šarijatu, tako? ali jednom presudi radi svoje strasti. Krivo. Ne presudi po onome što Allah objavio. Ne presudi kako treba po šarijatu. Tako? Šta za njega kažu? Nije kafir. Pa šta je onda griješnik, fasik? Ovo je kufr dune, kufr. Zato što u predaju od Abdullah ibn Abbas ima da je to kufr dune, kufr. Da je to mali kufr koji ne izvodi izvjer. Da je to veliki grije. Mi kažemo dobro. Na osnovu čega ste općeniti govor Abdullah ibn Abbasa kufr dune kufr učinili da se odnosi baš na tog kadiju. O tako? <coughs> Jer ovaj govor Abdullah ibn Abbasa, kuf, to je kufr, dune kufr. Ili druga rečenica gdje kaže, nije to kufr kojim ste vi otišli. Znači nije veliki kufr. Ovo je općenito. Nije Abdullah ibn Abbas rekao, kadija koji jednom presudi, a inače sudi po šarijatu, nije izašao izvjere, nego učinio kufr dune kufr. Nije tako rekao, nego je općenito. Na osnovu čega ste vi to sveli da se odnosi samo na to kadiju? na osnovu ištiha, ištihada. Vratili ste se i gledali kojom prilikom i kad je to rekao Abdullah ibn Abbas. Onda ste vidjeli, je tako, haber, odnosno one, one, one predaje koje se govore o muđlizu, je tako, kad je raspravljao tamo sa Haridijama i kad im kaže ne, ove emevijski kadije, oni su prihvatili islam, to je njihova vjera, ali nekad što ne presudi kako treba, to je grijeh kojeg su oni svjesni, je tako? Pa to nije kufr, je tako? Vidi se. Na osnovi ištihada izuzeli ste ovu situaciju. Kako može ištihada biti u osnovi vjere? Kako? Može li biti ištihada u osnovi vjere? Ne može. Dobro, kako ste vi onda u lemu koja je ištihadila u osnovi vjere tako prihvatili i slijedite je u to? Otkud kad nema u osnovi vjere ne smije biti svijeđe. Nema svijeđe. Pa ovo upućuje šta? Da taj tehakum treba vidjeti kako je definisan um šarijat. Koji je to tehakum koji izvodi izvjeri? Pa kaže u ajetu Ittehadu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodara mimo Allaha Kaže Adi ibn Hatim, nismo ih uzeli za gospodar. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, zar nije kad vam halale smatrate halalom, kad vam haram harame smatrate haramom. Jes, e to vam je njihov ibadet. To vam je ibadet njima. E vidi, tehakum koji je ibadet, e to je taj tehakum koji je ibadet. Koji je Resul sallallahu alaihi sallam izdefinisao kao ibadet. I kaže, to je onda vaš ibadet njima. Svatate li braću? To je ta ibadet, to je taj tehakum koji je ibadet njima. Je tako? Prema tome vidite da ovo šta? Nije osnova vjere. Da je osnova vjere ništa ne bi bilo izuzet. A ako je nešto izuzeto istihadom učenjaka, onda kako ulema istihadla u osnovi vjere? I otkud vam pravo da slijedite učenjake ako su istihadili u osnovi vjere? Prema tome, tehakum nije od osnove vjere nego važi od važi. je tako? koga ostavi koga ostavi u određenoj situaciji ne, ne jednu ili nekada zbog strast nego ga ostavi tra, sljedeći. je tako? nekoga drugog u tahlilu i tahrimu okrećući leđa, leđa šerijatu i tako dalje želeći neči drugi sud ne bude zadovoljan sa Allahovim sudom je tako? onda je on šta? Munafik kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tako Allah subhanahu wa ta'ala definiše. Munafik. I to je onda djelo, djelo kufra i širka. Sve mimo toga, raspravljam, je tako? Šta je sa njim? Dokle je to došlo? I tako dalje. Je li to od sehakuma koji je širk? Ili je to možda nešto što možda, iz čega može proizići sehakum koji je širk? i tako dalje. I tako dalje. Pa tekfirimo samo onoga ko sam učini očito dijelo širka i kufra. A onoga ko učini neko dijelo koje je možda može biti podrška tom širku i kufru. Ili možda vodi ka tom širku i kufru. Ili možda iz njega proizilazi širki kufru ali nije samo to djelo nije širk niti kufr njega ne tekfirimo dokle dok ne razja dok ne razjasni e tako mi ehlu sunne ne tekfirimo odma onoga ko ne tekfiri <coughs> tagute i mušrike je tako koji čine širk koji čine širk a prepisuju se islamu je tako ne tekfirimo ga odma dok mu ne iznesemo šta dokaze dok ne razjasnim, dok ne vidimo šta je. Oni kažu te hakum je ibadet, ako se posveti nekome drugom, odmah je širk. Mi kažemo jel, jel sežda ibadet? Jes. Ako neko učini seždu nekom vladaru ili kralju, jel odmah mušrik? Nije. Ne smiješ odmah reći da je mušrik. Zašto? Zato što moja zibni džeber došao i Resulu sallaha ne i sallam učinio seždu. Iz čega? Počasti i poštovanje. Pa jel sežda i badet, jes? Ali vidiš da nije svaka sežda i badet. Jel tehakum i badet, jes? Ali vidiš da nije svaki tahakum i badet. Prema tome, ovo su krupne greške koji se odričemo. Koji se odričemo i ne slijedimo taj put. I ovo sam večeras se potrudio potrudio da jasno i glasno kažem onima koji žele da nas trpaju u isti koš, a nisu u zavodu. Oni znaju da mi nismo isto, na istom menheđu. I znaju da nismo na istom menheđu. Ali žele da nas stavi u isti menheđu samo radi toga da odvrate od ove davi. Zato što će se i na ovoj davi mnogi prepoznati. Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo nemamo ništa s ovim i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovi grešaka klonite. I kogod vam dođe, jer ovi dolaze, napasni su i dolaze, i dave će ovde pomoćni, koga mogu da ufate, ko nema dovoljno znanja, pritiskom i zastrašivanjem i, i psihičkim i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zaprašuju i zastrašuju, pa moraju da prihvate njihove ideje. Ako vam se takvi pojave, znajte da nose sa sobom ove dvije grešnice i odmah im recite da su tu pogriješili i klonite Isa i klonite Isa i čuvajte se jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan međutim to nema ništa ništa i nikakve veze nikakve rekao ovo što ste čuli, molim Allah sana ta'ala da oprosti meni i vama da nam priđe preko ružnih postupaka i da nas ođene zovete da nas sačuva svaki zablud da nas učusti na istine, da nam poveća znanje i uput da nam poveća iman i uput بارك الله فيكم الله يكرمك جديدا بعث السحر أتى المحبوب فتي النور مشبوب بكرا أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبر هو الشعب الذي ظلم